Nsaqs jekk hemm xi iktar rimarki u nisir lill-Ministru biex jagħmel il-winding up. Eh, fil-fatt, Onorevoli Ministru, inti għandek sassija u seba' minuti. Jekk tieqaf minuti jew tnieq qabel ma ngħidlekx le. Jekk tieqaf minuti jew tnieq qabel ma ngħidlekx le. Mistieden għalli kemm Mr. Speaker, jena l-ħagġa nibda billi nirringrazzja eh, l-membri kollha ta' dil-Parlament li ħadu sem da' debattitu nassigura b'mod l-iktar ċar li dak kollu li nata hawnhekk jiena nieħdu bl-ikbar serjetà u bl-ikbar konsiderazzjoni il-diskorsi kollha li saru sija min-naħa tal-Oppożizzjoni kif ukoll min-naħa tal-Gvern kollha kemm huma jiena nanalizzhom u narahom u ntihom kollha kemm huma s-serjetà li ħaqqhom għax ċert illi kollha kemm huma jsiru bi spirtu ġenwin u bi spirtu illi jridu li jammeljoraw l-affarijiet. Huwa vera, ħbieb tiegħi, dan huwa dibattitu f'Ministeru li huwa wieħed mill-iktar interessanti, wieħed mill-iktar diffiċli, wieħed li jbaqbaq dejjem ikun qiegħed fil-flocchio del ciclone kif jgħidu t-Taljani u mhux dejjem faċli li wieħed ikollu soluzzjonijiet għal problemi kollha li jitqajmu. Ħafna drabi mill-pożizzjoni ta' Ministru ikun hemm quddiemu il-stampa sħiħa li mhux neċessarjament tkun għad-dispożizzjoni ta' kulħadd. U allura, ovvjament, għalkemm ikunu qed isiru suġġerimenti, nassigura li dawn ma jkunux qed jiġu traskurati, jkunu qed jiġu studjati, però mhux kull suġġeriment li jsir huwa possibbli li jiġi attwat. U dan ngħidu għax fix-xogħol tiegħi nieħu ħsieb ukoll illi nitkellem ma' kemm jista' jkun persuni li nikkummenta, eh, nikkomunika ma' kemm jista' jkun persuni u nikkonsulta kemm jista' jkun persuni. U allura napprezza x-xogħol kollu li sar illum dalgħodu, id-diskorsi li saru ħadt notamenti fuqhom, wara jiena nerġa' naqbad id-diskorsi u neqgħod nerġa' niflihom biex nara dak li jista' jsir ġewwa dan il-Ministeru. Però xtaqt għax dejjem nibża' li li ninsa. Din kienet sena impenjattiva ħafna, Mister Chairman, waħda iktar mis-soltu għax barra x-xogħol tal-Ministeru kellna sfidi li x-xenarji tal-pajjiżi tal-Maghreb fi staġun ta' tibdil ġiebu fuqna li qatt qabel ma kellna. Għalhekk irrid ngħid li barra dan l-impenn li kellna ta' laqgħat intensivi mal-partijiet kollha li jiffurmaw mal-Ministeru, u rrid ngħid li diversi affarijiet isiru, inti semmejt il-ġustizzja reparatriċi, issa nispjega la kif, x'proċess irid isir biex isir dal-ġustizzja reparatrivi, reparatriċi, biex isir il-parol, biex isir l-affarijiet kollha li hemm ġo fihom. Dan kollu jista' jsir għax isiru laqgħat twal, xogħol intensiv li wieħed jerġa' jifli u jerġa' jara dak li jkun se jagħmel biex kemm jista' jkun, kif jgħidu l-Maltin, qis mid-darba waqta darba. U nassigurakom li f'dal ministeru huwa l-iktar wieħed diffiċli u n-nies li għandi miegħi madwari jistgħu jgħidulek kemm qattajna ħin u kemm inqattgħu ħin sabiex inkunu nistgħu nimxu 'l quddiem. U allura irrid, irrid nibda billi nirringrazzja Nirringrazzja lin-nies kollha illi b'xi mod kienu involuti fix-xogħol fix-xogħol tul din is-sena verament impenjattiva għax dis-sena kellna il kwistjoni tal-Libja fuqna li fiha il-Ministeru li jiena għadni eh, immexxi bħalissa Huwa ministeru illi fih ra xogħol iebes fuqu, xogħol ta' diffikultà, xogħol illi kien ta' barra mis-soltu u qattajna ħafna ħin f'dil-kwistjoni tal-gwerra ċivili tal-Libja u rrid hawn ngħid illi nirringrazzja b'qawwa kbira lil dawk kollha li ħadmu viċin tiegħi b'mod partikolari tul dawn is-sigħat twal Sigħat li fihom ma rqadniex, ħinijiet mal-lejl li ma rqadniex, ġranet li fih rqadna biss tliet sigħat jew erba' sigħat, ħin illi fih is-Sibt u l-Ħadd sparixxew, illi l-festi nazzjonali sparixxew, illi konna nibqgħu għaddejjin. U rajt diversi atti ta' kuraġġ, diversi atti ta' perseveranza, ta' determinazzjoni mill-forzi dixxiplinati. U rrid nagħti mertu kbir għal dal-mument straordinarju fejn pajjiżna rose up to the occasion u għandi ġo moħħi diversi mumenti meta rajna lil Maltin illi jkunu superjuri għal pajjiżi oħrajn li jaġixxu bil-mod tajjeb li jkunu preċiżi f'dak li jridu jagħmlu. Rrid nirringrazzja allura b'mod partikolari lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, tal-Armata, tal-Protezzjoni Ċivili, tas-servizzi tas-sigurtà li kienu kollha impenjati direttament fiha u rrid nirringrazzja b'mod mill-iktar mill-iktar ċar u nuri mill-iktar ċar l-apprezzament tiegħi u tal-Istat Malti għal dak għal dak illi għamlu. Naħseb illi għalkemm illum ikun hemm min jipprova jittrivalizza l-affarijiet l-evakwazzjoni li rnexxinna nagħmlu l-ewwel taċ-ċittadini Maltin. U rrid ngħid, u rrid ngħid illi kien pajjiżna li fehem is-sitwazzjoni mill-ewwel u ħa ħsieb illi t-Tnejn wara illi l-Ġimgħa 17 ta' Frar fil-birthday tiegħi qamet ir-revoluzzjoni fil-Libja, it-Tnejn Malta kienet diġà għandha free phone jaħdem sabiex iċ-ċittadini Maltin li jinsabu fil-Libja, fl-irkejjel kollha tal-Libja, U naf x'jiena ngħid, l-irkejjen kollha tal-Libja jkunu jistgħu jinġbuhom Malta. U għandna s-sodisfazzjon li ġibniehom kollha. U għandna s-sodisfazzjon li magħha ġibna wkoll nies ta' pajjiżi oħrajn. Jiena f'waħda mill-laqgħat li kelli fi Frar kelli s-sodisfazzjon li fost it-tbaqbiqiet li ħadt hemmhekk fl-Unjoni Ewropea mal-Ministri tal-Ġustizzja u l-Intern nisma' Diversi ministri minn diversi pajjiżi jgħidu aħna grati lejn Malta għax Malta mingħajr laqqas biss saqsejniha, mingħajr laqqas biss aħna aġixxejna, qabdet u hi mill-ġenerożità tagħha ħarġet ċittadini tagħna ġabithom għandha biex setgħu jiġu lura f'pajjiżna. U allura dan huwa l-ewwel ringrazzjament importanti li rrid nagħmel għax inkella nibża' li ma nagħmilx meta nidħol f'suġġett iktar fil-fond. Irrid ukoll nirringrazzja tal-ħidma normali li nagħmlu fil-Ministeru. U allura nixtieq ma ninsiex lil ħadd, però rrid nirringrazzja b'mod partikolari lis-Segretarju Permanenti, lid-Direttur Ġenerali, lid-diretturi, lill-assistenti diretturi, lill-ħaddiema kollha, lill-Kummissarju tal-Pulizija, lill-Avukat Ġenerali, lill-Korp tal-Pulizija, lil dawk kollha li jiena nġagħalhom jiltaqgħu miegħi u nimpenjaw ruħna fid-diversi biċċiet ta' xogħol li jkollna. U għandna xogħol impenjattiv, iebes. Naf li iebes, naf li hawn xogħol iebes, però bl-impenn tagħkom, Irnexxielna nagħmlu ħafna xogħol 'il quddiem, xogħol illi permezz tiegħu dal-pajjiż qiegħed ikompli jieħu benefiċċju. Jiena smajt diversi kummenti miż-żewġ naħat tal-Kamra, għalkemm saret kritika kif suppost issir il-kritika, però rajt ukoll illi ħadd ma seta' ma jżommx lilu nnifsu lura milli jfaħħar diversi postijiet, diversi affarijiet illi saru tul din is-sena minn dan il-Ministeru. Irrid ngħid ukoll kelma żgħira personali, kelma ta' ringrazzjament għal dawk l-uffiċjali li kull darba li sejjaħtilhom, siegħa waqt li kont l-isptar kif ukoll ġewwa dari wara li kont qed nirkupra mill-operazzjoni li għaddejt minnha, ġew u u baqajna għaddejjin biex nipprovaw inżommu l-ministeru għaddej fil-prioritajiet tiegħu kollha li hemm bżonn. Nassigurakom illi stajt qgħadt iktar ħin lura biex nirkupra saħħti, li stajt għamilt iktar ġranet ma nidħolx lura x-xogħol, però deherli illi jiena bħala Ministru dan m'għandix nagħmlu u li jekk kemm-il darba saħħti kienet qed ittini kelli jiena d-dmir illi nibqa' nagħmel ix-xogħol tiegħi u dak li għamilt u dak li għadni qiegħed nagħmel sal-ġurnata tal-lum. Irrid ngħid, Mister Speaker, illi r-riżultati huma verament pożittivi f'dal-Ministeru u għalkemm ipprovaw u kien hemm ukoll f'ċertu mument waqt li jiena kont qiegħed s-sodda kien hemm orkestra illi tipprova tagħmel ħafna ħafna biċċiet kif jgħidu t-Taljan tanti pochi fanno assai, il fih tagħti l-impressjoni illi ġo dal-Ministeru li ġo l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern hemm xi ħaġa li mhux qiegħda li mhux qiegħda tiffunzjona. Ovvjament fuq kull punt, fuq kull punt jekk il-bambin ikompli jtini saħti jiena nwieġeb għalihom bil-mod il-mod, bil-mod kawt tiegħi, jiena mhix bniedem impulsiv, mhijiex bniedem illi nitlaq niġri fl-affarijiet tiegħi imma nieħu l-affarijiet bil-kalma għax nemmen dejjem li ż-żejt jitla' fuċ l-ilma u dejjem ikun hemm il-mument tar-risposta u dejjem ikun hemm il-mument li fih wieħed juri l-naħa l-oħra s-sewwa u l-verità għax il-verità hija għalija l-iktar ħaġa importanti u illi aħna qatt ma nistgħu niddispensaw ruħna minnha. Waħda mill-iktar affarijiet li jiena qed nieħu pjaċir li ġiet rikonoxxuta miż-żewġ naħat tal-Kamra hija l-impenn tagħna fuq il-ġustizzja reparatriċi. Irrid nagħti ħajr mill-ewwel għall-ħidma li saret fit-twettiq ta' dal-proċess sabiex nibdlu u nġibu l-qudiem il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Infakkar li l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi illum hija magħluqa kważi mill-istadji kollha, jonqos il-firma tal-President. Però qabel stajna ngħaddu dan l-abbozz ta' liġi, infakkar illi sar konsultazzjoni twila. Infakkar ukoll illi tul dis-sena Saru diversi laqgħat, kważi ta' kull ġimgħa, kważi ta' kull ġimgħa, illi fih rajna mal-istakeholders kollha x'timporta biex iddaħħal din liġi sabiex nagħmlu l-emendi neċessarji biex meta tiġi fis-seħħ din liġi tkun tista' tiffunzjona tajjeb. X'jiswa li wieħed jiġri u mbagħad isib illi ġera u dak li qed jipprova jimplimenta ma jkunx jista' jħaddimhom tajjeb. U allura għamilna dis-sena naħdmu biex nirfinaw din il-liġi. Saru laqgħat fit-tul u rrid ngħid, u rrid ngħid illi U nfakkar, x'qegħdin nagħmlu f'dan f'din l-att tal-ġustizzja riparatriċi għax kulħadd jgħid għax di damet mingħajr ma ħadd ma jgħid ix-xogħol kbir li qegħdin nipprospettaw fiha. Qed ngħidu l-ewwel li jkun hemm unità ġdida li tieħu ħsieb aħjar l-aspett tal-vittma tar-reat biex dan ikun infurmat iktar, ikkunsidrat aħjar u kkonsultata anki waqt li persuna li kkommettiet id-delitt kontra tagħha tkun qiegħda fil-faċilità. It-tieni, id-dħul ta' proċeduri aqwa għal dawk li jridu jinfurmaw ruħhom, jirriformaw ruħhom u b'hekk jibbenefikaw mill-parole jew mir-remissjoni, billi ser ikun hemm l-Offender Assessment Board li jieħu ħsieb jibni programm ta' ħidma riabilitattiva. It-tielet, se jkun hemm għall-ewwel darba l-Bord tal-Parole li jara jekk kemm-il darba persuna fil-ħabs huwiex fit-triq li jirriforma ruħu u b'hekk beda jibdel ħajtu u allura tippermettilu li joħroġ fuq numru ta' kondizzjonijiet. Ir-raba' li qed nibdlu hawn is-sistema tar-remissjoni kemm qam kemm qam diskors vojt matul is-sajf fuq ir-remissjoni kemm ġiet strumentalizzat qed tipprovaw nagħmlu xi ħaġa sewwa u tiġi strumentalizzata politikament. Niġi hawnhekk u ngħid di qatt li għandu jkun hemm iż-żewġ naħat tal-Kamra naqblu fuqha u mbagħad insib matul is-sajf F'sitwazzjoni fejn jien ma nistax inwieġeb, all right, ir-remissjoni tiġi mibdula. Is-sistema tar-remissjoni qed għamilna aħna l-abbozz ta' liġi biex ma tibqax waħda awtomatika, imma tiddependi fuq kemm persuna qed issegwi d-direzzjoni tal-Offender Assessment Board u għalhekk ser inwaqqfu l-bord tar-remissjoni li ser ikollu wkoll għall-ewwel darba l-poter li jimponi kundizzjonijiet U rrid infakkar li din is-sistema ilha hemm min-1931. Ma fintajthiex jien. U rrid ngħid illi s-sistema tar-remissjoni fit-2005 kellha kawża kostituzzjonali illi fiha iddikjarat li min iwettaq reat fil-ħabs irid id-direttur jagħżel jew li jressqu l-qorti inkella li jnaqqaslu r-remission. Għax qalu, għax qalet il-Qorti Kostituzzjonali, u aħna nobdu l-Qorti Kostituzzjonali, illi qed tippenalizzah darbtejn. U allura il-proċedura li ttieħdet hija illi inti tressqu l-Qorti. Imma tressqu l-Qorti l-għala għax hemm artiklu li konvenjentement kulħadd nesa li hu l-artiklu 33 A tal-Kodiċi li jgħid illi meta inti tikkommetti reat ġol-ħabs il-piena tiegħek tistiedlek bi grad jew tnejn. Allura inti, għalkemm tidher illi inti isu ma ġara xejn, fil-fatt inti qed qed tagħtih piena piena ferm iktar iebsa. Kienet tal-mistħija matul is-sajf l-istrumentalizzazzjoni li saret li qisu il-Ministru qed joħroġ in-nies minn ġol-ħabs fuq rimissjoni għax jidhirlu hu, għax jidhru fuq diskrezzjoni personali tiegħu għax il-Ministru jiddeċiedi min joħorġ u ma joħroġx minn hemmhekk. Bis-sistema l-ġdida li pproponejt hawn ser ikollna toroq li bihom ser indaħħlu għall-ewwel darba l-bord ta' remissjoni li qabel ma kienx hemm li għandu d-dmir jara li l-persuna verament tħaqqu remissjoni mhux biss imma ser ikun ukoll f'pożizzjoni li jimponi kondizzjonijiet li qatt qabel ma kien hemm. Għalhekk ir-remissjoni mhux ser tibqa' waħda awtomatika imma se tkun skrutinata u kkontrollata aħjar. U rrid infakkar u rrid infakkar li meta ġejt hawn fid-dibattitu parlamentari Kien hemm membru tal-Oppożizzjoni li lili qalli, qalli tbiddilhiex, ħalliha awtomatika. Alright? Ħalliha awtomatika. Mhux inti Onorevoli Falzon. Imma kelli membru tal-Oppożizzjoni li qalli ħalliha awtomatika. Għalfejn qed tbiddilha. Sewwa, u mbagħad intom tiġu tgħidu il-Ministru jrid iħalliha awtomatika. Dan dan huwa dak kien vera tal-mistħija. So allura irrid ngħid illi tu le le mhux intihom ngħid il-verità, ngħid il-verità. Tul tul dawn is-sentej għamilna tibdil. Nisma, għamilna tibdil fl-istruttura amministrattiv intern. Saru diversi sejħiet u għandhom joħorġu oħrajn sabiex nassiguraw kemm jista' jkun li dawn il-problemi li se jenqargħu jkollna tweġiba lihom. Mhux faċli u rrid nirringrazzja lid-Direttur tal-Ħabs u l-managers tiegħu għall-ħidma intensiva li wettqu u għadhom qed iwettqu u rrid ngħid illi għall-ewwel darba għandna l-managers ġol-ħabs, għall-ewwel darba għandna calls ġol-ħabs għal diversi postijiet u rrid ngħid grazzi għax-xogħol li qegħdin nagħmlu Għanna l-lum dipartiment, ismaħħa di, onorevoli falzu, għax ma semmejtix, għanna dipartiment tal-probational parole. Għat ma kena, għamminnija u kol di kienet ila tissej ila ġeja, ila ġeja, ila ġeja, għamminnija. U għanna il-lum, il-lum għanna dipartiment u għandek ukoll waħda mill-folji tal-SME qiegħda fuq għall-ewwel darba major, this is major, major step għal pajjiżna. U din il-ħidma amministrattiva waslet għalih da d-dipartiment ġdid. U llum għandna ukoll id-direttur ta' dan id-dipartiment il-ġdid, is-Sur Natalino Attard, li nrodlu ħaj li wkoll ġie maħtur u wkoll qiegħed jimxi f'din direzzjoni u rrid ngħid ukoll illi wara snin fi ħdan il-Faċilità issa s-servizzi tal-probation għalhekk ħarġu għal rashom flimkien mal-uffiċjali l-ġodda tal-Parowl u Unità, għax dan nsejtuh intom il-probation, il-probation service huwa determinanti, aħna kemm jien li hawn jien bħala Ministru ħadt ħsieb li nissudah. Irrid inżeq ngħid, żidna l-kompliment fin-nies tal-uffiċċju, tajniehom ukoll Dajna ukoll xajdulu saħħa iktar għax tajna issa l-probation officer id-dritt illi d-denunzja tiegħu għandha struttura legali aħjar. Irrid ngħid ukoll illi qed isir xogħol estensiv fil-bini sabiex nakkomodaw aħjar l-uffiċjali ġodda li sejr jidħlu hemmhekk is-sena li ġejja. Irrid ngħid ukoll illi l-ħidma l-ġdida qed tinfirex ukoll fl-uffiċċju tal-parol fil-ħidma marbuta mal-medjazzjoni kif ukoll qed isir ukoll se jsir ukoll l-iktar ħaġa importanti f'din is-settur ir-risk assessment li persuna fil-faċilità tirrappreżenta s-soċjetà. Dan ser jaħdem flimkien mas-servizz psikoloġiku speċjalizzat li se jiġi introdott għall-ewwel darba huwa wkoll. Il-ħames, l-iżvilupp iktar qawwi tal-ordni tas-servizz tal-Komunità, li f'dawn l-aħħar tnax-il xahar ingħataw mill-Qorti madwar 1,380 siegħa ta' ħidma. Dawn huma kollha passi determinanti, Mr. Speaker. Dawn huma kollha passi determinanti biex ikomplu jissu dawn l-affarijiet u xogħol ieħor qed nagħmlu. Il-ħabib tiegħi Nick Gisni fuq il-jors. Il-jors, ħa joħroġ minn ġol-ħabs, iva. Bilmo, inti kelma tgħid, kelma tgħid. Mela l ħaġa. U injection bil-maqlub onorevoli, eh? Xinu? U injection kontrarji, sta darba l-gżek. Għaxin kellek konna l-inkwit. U le, le, ħna. Niggizni mux f'sens mediku, niggizni f'sens. Eh, l ħaġa, Is-servizz tal-jors għadu jingħata, jiġifieri l-idea li jekk ma joħroġx minn hemm ma jingħatax huwa żbaljat, jiġifieri s-servizz ġo l-jors inti qed ġoventù bruċata, u le, esaġerajt fiha dik, ma la ebda ġoventù bruċata, all right? U, u anki daw tal-Midnight Express u tad-Daylight Robbery dawk ħelwin imma ma japplikawx. Jiena jiena rrid irrid il-jors, il-jors forsi ma, ma rajtuhiex, però l-jors għandna 537,000 li għaw euro vvutati taħt il-Norwegian funds biex inkunu nistaw namlu l-istruttura neċessarja għal MGO. U għanna vizjoni fit-tul, għanna vizjoni ta' dak li rridu namlu propju għax rridu nbidlu l-affarijiet illi jisir fil-jors biex natu servizz aħjar minn dak li qegħdin natu. Irrid ngħid ukoll li qed isir xogħol iktar interessanti marbut ukoll mal-programmi li jingħataw għal persuni li għandhom bżonn ir-riabilitazzjoni mill-abbuż tas-sustanzi ta' droga. Di wkoll ma għedtu xejn dwarha, imma rrid ngħid illi fis-Satu illi illi huwa post importanti ħafna għalina fis-Setqa u fil-Caritas hemm bdejna proċess li permezz tiegħu nkunu ristrutturati aħjar biex il-programm ikun iktar intensiv u jkun indirizzat mhux indirizzat mhux biss għall-abbuż mis-sustanzi illeċiti iżda wkoll għal dak li huwa msejjaħ l-addictive behaviour. Dan nittamaw li jiġi studat aktar 'il quddiem. Finalment, hemm numru ta' tibdiliet ta' kostruzzjoni hemm bżonn li jsir fil-faċilità f'din is-sena u għalhekk għandna għad-dispożizzjoni tagħna 310,000 euro 310,000 euro li huma 60 fil-mija iktar minn dak li ġie allokat is-sena li għaddiet. Issa jekk dawn mhumiex passi kbar 'il quddiem fis-sistema fis-sistema tagħna, allura allura jiena ma nafx. U bir-rispett kollu, jiġifieri eh, forsi huwa nuqqas tiegħi jiena għandi d-difett li ma tantx nitkellem u ma tantx nidher il quddiem għalkemm nikteb kull nhar ta' Ħadd eh, fl-artikli tiegħi u ktibt artiklu wkoll fuq dan is-suġġett tar-remissjoni u dal-affarijiet, però forsi ikun ukoll il-mument illi iktar il quddiem nistidnuk lilek onorevoli Michael Falzon u nagħmlulek preżentazzjoni tax-xogħol kollu li sar bħalma konna minnilek meta ġejna biex inressqu l-abbozz tal-liġi. Jiġifieri jiena m'għandi ebda diffikultà fuq dan, dak kollu li hemm ġol-ħabs qegħdin nibdluh bil-mod il-mod, b'diffikultajiet kbar, fuq l-edukazzjoni li inti semmejt illum għandna direttur, għandna flus ivvutati, għandna proġett hemmhekk li qiegħed isir u bdejna nċelqu 'l quddiem. Għandek il-kamra tal-kompjuters, għandek ukoll diversi uptake ta' programmi ġodda li qabel ma kienx hemm, hemm inizjattivi varji illi fid-diskors tiegħek inti nsejthom barra u anki eh, l-Onorevoli Herrera mbagħad itkellem fuq il-parowl u r-remarka kemm aħna vvutajna flus fuq il-xajtulu l-uptake ta' dies li se jkollna mġew. Ġifiri, naħseb illi naħseb illi il-sitwazzjoni tal-ġustizzja riparatriċi hija avvjata 'l quddiem nittama li matul is-sena li ġejja jekk kollox jibqa' sejjer tajjeb allura nimxu 'l quddiem. Il-Korp tal-Pulizija. Mela, Irrid ngħid ukoll hawnhekk, ġifieri li l-ħidma dwar ġustizzja riparattivi saret ukoll b'viżjoni iktar fit-tul, f'dik li għandha tkun id-direzzjoni fis-settur tal-infurzar tal-liġi u dak kollu li huwa marbut mal-kawżi kriminali l-qorti. L-infrazzjoni tal-liġi hemm tibqa' u s-sehem tagħna għandu jibqa' dirett lejn li nassiguraw li min żbalja ma jerġax. Għalhekk, Irridu naraw li l-korp tal-pulizija jkompli jaġġorna ruħu fix-xenarju l-iktar avvanzat sabiex waqt li jidħlu numru ta' riformi ġodda jkun żgurat li l-membri tal-korp tal-pulizija jkunu dejjem imħarrġa iktar. Il-mira prinċipali tul din is-sena għalhekk ser tibqa' dik li l-akkademja tal-pulizija tinbena L-ewwel ġebla diġà tqiegħdet u l-ewwel ġebla qiegħda f'postha. Rajt iġviri ntlaqtet bi żball u hemm għada. Issa mhux dik importanti, mhux dik importanti se nagħmlu ġlieda fuq l-ewwel ġebla jew jekk stidintikx jew le u jiena kif rasi nistidintek lilek issa jekk inti ma rċevejtux jew inti bħalma jiġri li li daħħaltu f'xi karta u nsejtu dik hija dik hija dik hija dik hija ħaġa oħra li kieku ġejt Li kieku ġejt kien ikolli iktar biex niftaħar f'dak il-mument. Imma insomma, mhux se ngħid li neħħejt lil pjaċir. U għalhekk ma ġiex jwet ix-xans onorevoli Ministru. Jiġifieri di mertu u rrid ngħid di mertu lill-Kummissarju tal-Pulizija, id-drive tiegħu, il-viżjoni tiegħu Jiena kont miegħu meta morna sentejn ilu fil-Akkademja tal-Pulizija ta' Avila. U meta konna fl-Akkademja tal-Pulizija ta' Avila flimkien stajna naraw kif tiffunzjona sewwa akkademja tal-pulizija li tipprepara l-pulizija għal għal da. U rrid ngħid, u rrid ngħid, u rrid ngħid illi pajjiżna baqa' jdaħħal, baqa' jdaħħal b'mod regolari rekluti ġodda sa niġi għaliha ta' ma Il-ħidma tagħna kostanti qed issir b'mod iffukat, b'mod dirett u b'mod tajjeb. U allura nittama li s-sena li ġejja li vvutajna tmiem mitt elf dawn it-tmiem dil-parti tal-paragrafu li inti oġġezzjonajt tant għalih ġod-diskors tal-Ministru tal-Finanzi nifhem għalfejn għax tagħtek ġewwa li wara jkun twilkom tikkritikawni u tgħiduli illi m'hemmx flus, li mhux se ssir, li da Daħlet, daħlet u mhux hekk, anzi l-Ministru tal-Finanzi, il-Ministru tal-Finanzi għala wkoll fid-diskors tiegħu fuq ħalliha fl-aħħar, jiġifieri żamma lej l-aħħar għax ta' l-iktar importanza li tipprovaj tiċċekkina żamma l-aħħar biex jagħtiha l-iktar importanza. U għandu raġun li tiegħu importanza u għandna nkunu kburin b'Akkademja tal-Pulizija u ħbib tiegħi Hija importanti għax ir-reklutaġġ, is-surġenti, is-surġenti maġġuri, il-pulizija kollha inti eh, semmejt f'xi mument li xi ħadd ma ħax xi kors partikolari. Dawn hemmhekk hemm ħidma tant intensiva għaddejja. F'sena minnhom, fis-sena li għaddiet, marru 27,000 u 200 membru tal-korp tal-pulizija on rotation basis, għax aħna m'għandniex 27,000 pulizija, mank, mank li kelli 27,000 pulizija, mank li kelli 27,000. Illi fih komplejna nżidu it-taħriġ dirett, effettiv, intelligenti fil-kuntrast kontra il-kriminalità. Dan il-proċess ta' progress u segwitu intern u evidenti mill-fatt li għal tliet snin infila Bdejna reklutaġġ ta' żmien itwal, b'taħriġ iktar qawwi u dettaljat minn dak li kien isir qabel. Dan qiegħed jippermetti ppjanar aħjar ta' kif isir il-Korp tal-Pulizija, ta' kif jiġi organizzat. Fil-fatt din is-sena ikkonkludejna wkoll kors għall-ispetturi li fih ukoll l-Akkademja kellha sehem. Nittama li tul is-sena li ġejja, apparti r-reklutaġġ tal-kuntistabbli, nidħlu wkoll għal reklutaġġ ieħor ta' spetturi Proċess kontinwu f'din id-direzzjoni wassal għalhekk għall-ħatra f'dawn it-tliet snin, ħa niftaħar naqra Mister, Mister Chairman, ta' sitt assistenti kummissarji, 13 supretendent, 58 spettur, 39 surġent maġġur, ismagħhom dawn ta' Onorevoli Falzon, 82 surġent u 267 kuntestabbli u 72 rekluta ieħor. Għax f'kuntrast, fin-1998 meta kien hemm il-Gvern ma kontx hemm int, inti kont biss fil-partit. Imma taf li fin-1998 kien hemm daqas kont mela kont kont l-aqwa oppożizzjoni. Kien hemm taf li fin-1998 il-korp kellu tisa' supretendenti biss, illum għandu 25. Spetturi fin-1998 taf li kellna 66, 66, meta suppost li Malta kienet miexja fl-aqwa tagħha fir-rubini, kellna 66, illum għandna 102. Surġenti Maġġuri taf li temmen illi dak iż-żmien kien hemm erba' biss Surġenti Maġġuri, taf li llum hemm 48 Surġent Maġġur. Ma nafx, il-poplu Malti jiġġudika min għandu l-iktar għal qalbu l-Korp tal-Pulizija, jekk hux intom jew aħna, jekk hux aħna li bqajna ninvestu fin-nies, li jekk hux aħna li bqajna nżidu n-nies. U rrid ngħid ukoll illi dan il-proċess sħiħ, twil illi aħna komplejna għaddejn għaddejjin bih, Għenna biex narmaw iktar id-distretti u rrid ngħidlek, eh, Onorevoli Falzon, illi ir-risposti illi jingħataw segwini ftit, Onorevoli Falzon, ir-risposti li nataw fuq l-ases kif ikunu informati l-ases, inti eh, sibt oġġezzjoni li għadi għat eh, tal-mistħija Ehm, illi jgħidulek eh, illi ma jistawx ma jistawx eh, jatuk tweġiba jatuk tweġiba fuqha ġis sekondi ta' stenna, stenna ħa ngħidilek l-standard reply. Le, l-standard reply eh, kif inni? Skont l-esiġenzi tas-servizz li barja, skont jiena jidhirli, jiena jidhirli jekk inti trid tkun taf xi ħaġa inti, int għax naf li qed inti għalilek u żomma inti, m'għandix problema, però jiena m'għandix fil-parlament nikxef idejja fil-ġlida tiegħi fuq il-kriminalità, fuq il-kriminalità Fuq il-kriminalità ta' kif jiena organizzat bħala ta' kif jiena ta' kif jiena organizzat, kif jiena organizzat. U din hija ħaġa importanti ħafna, jiena lija hija ħaġa importanti ħafna illi aħna jkollna dal-ftehim u żewġ naħat tal-kamra fuqhom, ħabib tiegħi, jiena u inti nies ġenwini, jiena u inti nies tal-affarijiet tagħna, però barra barra, ir-realtà hi li fuq dak li qed ngħid jien u fuq dak li qed tgħid inti ħaddieħor ikun qed jisma' u jaħmi l-affarijiet tiegħu u jiena bħala Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern irrid nieħu ħsieb ukoll din is-sitwazzjoni u intom tridu tifhmu illi ma waqgħetx id-dinja mela membru tal-pulizija u di oħra mela membru tal-pulizija la darba qiegħed f'sezzjoni waħda allura bilfors irid jibqa' f'dik is-sezzjoni partikolari kull sezzjoni aħna anzi il-flessibilità tal-korp u t-training fl-akkademja huwa proprju dak U, u, u sissa, sissa, il-korp tal-pulizija mexa għal qoddim u reġistra diversi suċċessi. Issa iktar qoddim minn kompli ngħid fuq. Però b'din reklutaġġ kollu irrid ngħid li għall-ewwel darba għandna spetturi fil-lokalità tal-Mellieħa, għat-Tard Balzan Ħallija, Witilajn, il-Marsa, Dan apparti ż-żieda konsiderevoli ta' spetturi li għandna fi diviżjonijiet oħrajn f'assets differenti. Il-Korp illum huwa ferm iktar organizzat fis-sezzjonijiet u fid-distrett tiegħu minn qatt qabel. Naturalment għad fadal xi jsir, però dan qiegħed fil-proċess li jsir, għadna għaddejjin. U rrid ngħid li l-forza tal-ordni llum tgħodd illi ninsab, ninsab eh, xajdu mill-iktar konvint minn dil-ħidma fil-fatt il-rata il tad-delinkwenza tider b'mod mill-iktar ċar li baqgħet waħda mill-iktar stabbli. Aħna bqajna pajjiż illi huwa konsidrat fid-dinja kollha bħala wieħed mill-iktar safe. Mhux taf xejn jiġu l-turisti għaw Malta, mhux taf xejn turisti u nies u ġenituri jibgħatu t-tfal tagħhom hawn Malta fil-language schools, jibgħatuhom hawn Malta fil-language schools. Il għala għax jafu li Malta hija safe. Li kieku Malta mhix safe ma jibgħatuhomx hawn Malta. Però ovvjament it-turiżmu miegħu wkoll iġib ukoll ċertu natura ta' delinkwenza illi s-soltu li s-soltu wieħed ma jkollux. Pereżempju bħal dak li għandu x'jaqsam mal-pickpocketing jew inkella eh, dak li għandu x'jaqsam ma' serq mill-barijiet jew mill-lukandi. Hemmhekk, iva, tara illi għandek ċaqliq, ċaqliq illi naturali illi wieħed jiċċaqlaq il quddiem fih meta jkollok it-turisti hawn Malta. Però li hu evidenti huwa li meta tikkumpara ir-rata tagħna tal-crime rate qegħdin lura fi żminijiet verament meta aqqas kienet għadha daħlet is-sistema tal-peers. Iktar u iktar meta tirrealizza illi tul din is-sena ġew rappurtati 1,926 rapport ta' serq ta' mobile phones. Dawn 1,926 li tniżżlu bħala delitt. 1926 jiġifieri serq ta' mobile li daqqa jkun serq u daqqa ma tantx ikun serq, barra dawk jitniżżlu. Jekk tneħħi dawk l-1900 sewwa issib illi l-crime rate tinżillek iktar 'l isfel minn meta kważi aqqas biss konna għadna bdejna bil-peers. U dan terġa' u tgħid il indikazzjoni illi n-natura tad-delitti mhumiex tal-gravità illi wieħed is-soltu jkollu għax irrid ngħid ukoll illi meta wieħed jikkompara kemm hu l-valur tal-proprjetà li nsterqet li tiġi rapportata illi huwa indikattiv Tiskanta, fit-2007 kien hemm rapportat 2.8 miljun Maltin. Illum, illum, ir-rapport huwa ta' 1.8 miljun Maltin, jiġifieri naqas il-valur tas-serq, il-valur tas-serq naqas b'miljun lira Maltin. Jekk trid tarahom f'figuri, figuri ta' euro, jekk taqleb tat-2007 issib li huma 6.8 miljun euro. Dis-sena, is-sena li għaddiet kienet 4.4 miljun għax dis-sena għadna l-isfel minn 4.4 miljun, però billi għadha ma spiċċatx is-sena, allura ma nistax nitkellem fuqhom. Alright? Allura din it-tnaqqis jixhed. Żewġ affarijiet dawn il-figuri, l-ewwel illi l-delinkwenza qed tiġi kkontrastata, li qed tiġi attakkata, li qed isir ix-xogħol fuqha. Mhux biss, it-tieni ħaġa hi li hemm ir-riżultati. Ir-riżultati huma illi il-delitti ta' serjetà u rrid ngħid illi tul dis-sena hold up wieħed biss kellna u rrid ngħid illi anki hawn Hemm bżonn li nibqgħu nibqgħu eh, viġilanti u rrid ngħid nirringrazzja id-diversi id-diversi eh, membri tal-korp tal-pulizija illi jagħmlu x-xogħol tagħhom ix-xogħol tagħhom sewwa. Ovvjament eh, issemma wkoll xedulu Issemmew diversi punti, issemma wkoll eh, Paċevil. Paċevil huwa post li dejjem wieħed irid jitih attenzjoni, però barra l-attenzjoni tagħna hemm bżonn ukoll li stakeholders kollha li huma involuti jikkollaboraw jitlu iktar f'ħidma sabiex jifmu illi jridu jagħtu sehemhom ukoll magħna. Il-membri tal-Korp ta' Pulizija jisibu kollaborazzjoni, però hemm bżonn ferm iktar. Sija minn dawk li jiġġestixxu r-restaurants, kif ukoll minn dawk il-persuni li jibagħtu qishom awtomatikament, speċjalment dawn illi għandhom l-iskejjel tal-istudenti, illi isu eh, jidbat il-messaġġ li la darba Malta sejf, la darba tista' tagħmel li trid, allura meta tkun Malta, allura tista' ġib ruħek mod kif m'għandikx ġib ruħek. U naħseb illi hemmhekk ukoll, hemmhekk ukoll hemm xogħol x'isir, infakkar li f'dal-Parlament għaddejna abbozz ta' liġi, abbozz ta' liġi illi huwa fuq il-bouncers, il del-kelma tal-bouncers, da, da, illi hemm bżonn illi nsibu iktar kollaborazzjoni biex inkunu nistgħu nġibuh iktar fis-seħħ u jaħdem tajjeb. Però irridu nżommu f'moħħna wkoll li s-sajf huwa żmien mill-iktar impenjattiv għall-pulizija. Jiġifieri huwa żmien meta l-pulizija jridu laħqu mal-festi kollha ta' Malta. Jridu speċjalment il-15 ta' Wissu, il-15 ta' Wissu għandek seba' festi, inti tkun qiegħed Eh, tara le le tkun qed tara l-isparar tal-piroteknika inti dak li tkun qed tagħmel inti jew entri aħna nkunu qegħdin ninkwetaw ruħna fuq iż-żamma tal-ordni waqt il-festi waqt il-logħbiet tal-water polo jekk xi ħadd jiddeċiedi li jagħmel logħba futbol jekk xi ħadd jiddeċiedi li jagħmel xi attività barra dawn huma wuddies fis-sajf naturali joħorġu barra In-nies joħorġu barra, jixxorbu, jiltaqgħu, mhux dejjem jiltaqgħu l-ħbieb, daqqa jiltaqgħu l-għedewwa. Jekk inqalgħu l-kwistjonijiet ara jfisser li f'pajjiżna għandna xi ħaġa, jsir ħafna fuq l-inkwiet li nqala' f'paċi. Bil-meta taqbdu dan l-inkwiet u tgħid isma' fl-istess ġurnata ġo post ieħor, mhux se nsemmi post ieħor biex ħadd ma jieħu għalih, ġo post ieħor inqalgħu inkwiet bħal issib l-istess, l-istess inqalgħu inkwiet fl-istess ġurnata u sa dan inti nistgħu nżommu l kulħadd ġo bozza Għas hija ħaġa tajba li nagħmlu n-nies kollha ġo bozza biex ma jiġġildux jew ma jagħmlux il-ħmerijiet. Ta' hija parti normali, normali mill-ħajja, mill-ħajja regolari. Però ara ma jmurx ħadd jaħseb li qed nittrivializzaw l-affarijiet, però kienet tal-mistħija il-kampanja li intom għamiltu matul is-sajf fuq Paġevilta kienet ta' daqqiet ta' ħarta u ta' hija xi ħaġa regolari, ħana jekk x'inhu regolari. Il-Minist il-Shadows ta' qablek id-demotivazzjoni, il-paċe, dawk dejjem tas-soltu, dejjem jinqalaw. Daqqa fil, tajdu, eh, x'kien jagħmel ta' qabel, ma jagħmlu stess ħaġa. U hija vera, kienet vera tal-mistħija, għax il-korp tal-pulizija kien spot on kull darba u f'kull inċident li kien hemm resqu nis mill-ewwel il-qorti u kienu qed ma jista' jkun jiena li noqgħod għax il-prevenzjoni, prevenzjoni qisu, tista' tikkwantifika l-prevenzjoni nista' ngħidlek l-istatistika isma' Il-pulizija taf kemm żammew delitti bil-preżenza tagħhom? Nista' nagħmilha din? Żgur li ma nistax. Lele għaddu maħallatniex Meta jkun il-moment, nixorbu, nixorbu kol. Pero rrit ngħid ukoll li tal-gvern, tal-gvern, ħa ħsieb illi jissoda l-korp tal-pulizija, sewwa jingħad hawnhekk il-gvern issoda bil-kbir il-korp tal-pulizija u se jkompli. U rrid ngħid illi tul din is-sena u s-sena d-dieħla ser naraw ukoll infiq fil-kapital. L-apparat tal-AFIS, tad-DNA hardware sewa madwar kwarta miljun euro. Hemm ix-xiri ta' 22 vettura ġdida indirizzata lil Mobile Squad. li huwa stmat li ser jiswa madwar 300,000. Hemm ukoll ix-xiri ta' erba' Land Rovers ġodda bi kważi 150,000 euro, ix-xiri ta' antirajiet ger, motor scooters, segways, is-segways, is-segways kważi kien hemm ukoll min-naħa tagħkom min tħajjar li jipprova jikkritikahom li qal oh di hija speċi il-Gvern qed jipprova kieku taf kemm dan l-apparat Għamlilna ġid kieku taf x'mobilità ta' lill-membri tal-Komitat. U veru nagħti ħajr lill-pulizija li qegħdin ġo l-assa tal-belt għax vera għamlu użu tajjeb minnu, tarhom għaddejjin, tarhom il-ħin kollu u l-preżenza tagħhom hija tajba, hija tajba. U, u di dak huwa kien pass tajjeb ħafna. Inxtraw 200 digital radio. Illum għandna kważi sitwazzjoni fejn kull membru tal-korp għandu dan l-apparat li issa huwa iktar avvanzat li jippermettilek illi dak il-persuna, dak il-pulizija li jkun qiegħed xi mkien li qed jittrasmettilek messaġġ tkun taf fejn hu qiegħed, fejn hu lokalizzat. Barra, barra minn dan irrid ngħid illi eh, infaqna wkoll Fuq l-IT Centre, 66,000, inxtraw tnax-il karozza, tnajdwa salun kar, utility vehicles with floodlights, dawk qed ninsemmu ta' 218,000, 130,000, żewġ dinghies u issa issa second hand, meta ħa ngħidlek, ismani, mura rom il-karozzi li int qed issemmi second hand, all right, u ara hekk għamilniex akwist, ara hekk għamilniex akwist, all right, ara hekk għamilniex akwist. Saqsihom, Inti sejn suppost għandek min jinfurmak. Saqsihom, saqsihom jekk humiex karozzi tajbin. Sewwa, orajt, żewġ dingis kompletament ġodda, il-VRD 120,000 oħra euro. Fis-sena li ġejja għandna proġetti oħra u fuq dan kellna wkoll żieda fin-nefqa kapitali għad-dispożizzjoni. Dejjem ma semmejt xejn fuqha inti, Onorevoli Falzon, ma qedtilniex illi m'għandniex flus, mhux qed itina flus il-Ministru tal-Finanzi, kull ma qed hija li semmina fid-diskors tal-budget. Se semmina fid-diskors tal-budget u ejja u għax qed nagħmlu qed nimxu l qudiem fil-korp tal-pulizija. E, dawn juru juru illi forsi mhux qed informaw biżejjed bl-affarijiet kollha li qed jiġri. Ovvjament, ovvjament e, tul din is-sena wkoll se jkollna wkoll e, il-video recording Eh, għal-waqt eh, l-interrogazzjoni. Se nagħmlu għandna wkoll irrid nagħti eh, rendi ħajr il-reġjun A u r-reġjun B ta' dak li jagħmlu reġjun A 2010 reati solvuti, 11,000 att akkuża, reġjun B 13,072 kawża, 26 elf ċitazzjoni. Dan huwa kollu xogħol xogħol validu. CID kemm resqu nies il quddiem il-Mobile Squad, ix-xogħol tajjeb li tagħmel il-Mobile Squad, kemm ħaqqa tifħir il-Mobile Squad, kemm għadna ħsieb li nkomplu nissudawha, insaħħuha u mmexxuha 'l quddiem. L-istess għandna xi ngħidu wkoll għar-rigward l-Unit tal-Economic Crime tal-Iskwadra kontra l-Vizzji ix-xogħol li sar anki hawnhekk f'din id-direzzjoni. U mbagħad anki t-taqsima tad-droga. It-taqsima tad-droga ħadd ma semmiha kemm ilha tagħmel xogħol tajjeb u kemm tul dis-sena rnexxielha tinterċetta b'suċċess u taqbad ukoll qabdiet li huma li huma verament verament eh, ta' rekord Biss biss qbadna ħames kilogrammi u 329 gramma ta' kokaina, tliet kilogrammi u 914 gramma ta' eroina. Dan hu u għandhom raġun ir-rapporti barra jgħidu li Malta hija l-lowest f'dak li għandu x'jaqsam tat-teħid tad-droga li qiegħda f'livelli baxxi ma jfissirx li aħna Li ma jfissirx li aħna ħa nirrinunzjaw, m'aħna ħa nagħmlu xejn, anzi, imma li wieħed jipprova jagħti l-impressjoni għandna droga ġol-ħabs, għandna droga 'l hemm, għandna droga 'l hawn, qisu, qisu kulma eh, assolutament, assolutament wieħed jipprova jagħti immaġini stampa stampa eh, kompletament kompletament żbaljata. Irrid ngħid grazzi wkoll lit-taqsima tat-traffiku It-taqsima tat-traffiku li hija parti mill-unit li jagħmel il-Prim Ministru qagħad tagħmel xogħol verament tajjeb, eċċellenti. Kull filgħodu n-nies ħlief jgħiduli proset tal-membri tal-Korp tal-Pulizija li jkunu qegħdin hemmhekk fuq il-post imexxu t-traffiku u jmexxuh tajjeb. U dan huwa kollu, kollu passi kbar 'il quddiem li t-taqsima tat-traffiku qiegħda tagħmel u rrid nagħtiha Nirringrazzja għax-xogħol dedikat, għax-xogħol attent li qiegħed isir li qiegħed li qiegħed eh, isir hemmhekk. U allura, Mr. Speaker, il-viżjoni tagħna għal korp tal-pulizija hija waħda hija waħda eh, pożittiva, żammejna il-forza b'saħħitha, żammejna l-pensjoni tal-pulizija fil-25 sena, Infakkar, di pensjoni li tneħħiet minn Gvern Laburista imma Gvern Nazzjonalista daħħalha lura u żammha hemmhekk. Żammejna r-rata tad-delinkwenza baxxa, żammejna l-infiq fir-riżorsi umani u materjali għolja u issa nimxu 'l quddiem biex anki jkollna wkoll union fil-Korp tal-Pulizija, l-Assoċjazzjoni. U rrid ngħid ukoll, forsi ma nfurmawkx, ma nfurmawkx, imma mpasan ħa ngħidlek waqt il-press conference jiena għedt ukoll illi ħa nagħmlu din l-union l-ewwel nġibuha hawnhekk fil-Parlament bid-diskussjoni li hemm bżonn, u mbagħad wara nimxu wkoll għar-rigward dawk ta' protezzjoni ċivili u dawk tal-ħabs. M'għandi ebda diffikultà biex wieħed jimxi wkoll f'dik id-direzzjoni. Iddikjarajtha fil-press conference kien hawn l-Onorevoli Beppe Fenech Adami jista' jattestani f'dak li jiena qed ngħid. Għar-rigward tal-Qorti. Għar-rigward tal-Qorti, Mr. Speaker, irrid ngħid li l-istatistika qed turi mod mill-iktar ċar ma nafx kemm għad fadalli ħin, Mr. Speaker, kemm għad fadalli. Naxi minuta, all right. Mela, ħan prova naġġel. Mela, mill-istatistika li għandna jidher ċar li l-persuni qed jagħmlu użu mill-faċilitajiet li hemm fil-qorti żdiedu. sinjal ċar ta' fiduċja li hemm sija fil-ġudikanti kif ukoll fil-kwistjonijiet illi jqumu. U rrid ngħid illi kuntrarjament għal dak li pprovaw ħaddieħor jagħti x'jifhem, orajt mill-Oppożizzjoni, li pprovaw jgħidu eh, l-qorti eh, kollox qed imur ħażin, kollox qed isir ħażin. Meta inti tara l-istatistika, issib illi huwa propju l-kontra. U rrid ngħid, sawa illi bil-emendi li aħna għamilna, ix-xogħol ġudizzjarju irdoppja. Mid-2004 sal-lum ix-xogħol ġudizzjarju irdoppja u ħa ngħidlek il-għala, din is-sena daħlu diġà 4,735 każ ġdid. Jiddispjaċini hawn inti Onorevoli Falzon mhux il-kollega tiegħek għax kieku noqgħod nindirizza lilu. Imma indirizza ftit lilek iva inti bqajt hawn. Hawnhekk. E, e, L-ittru uffiċjali eżekuttivi. L-ittru uffiċjali eżekuttivi kieku taf meta ġejtaw Imma x'qam, xi rwiefen qamu, u x'ma qalulix, u x'diskors kelli nissaporti fil-gazzetti u kull imkien fil-paċenzja, fis-silenzju u fil-kwiet. Illum qed jidħlu ħames telef u mitej ittra uffiċjali eżekuttiva taf xi tfisser ġifieri li xi ħadd jibgħat ittra uffiċjali lil xi ħadd jekk ma jwieġbux fi żmien 30 ġurnata issir b'saħħitha daqs kawża l-qorti. Il-kawżi ġoċ-ċentru tal-arbitraġġ. S'issa daħlu 366. Kemm ilna illi qed jopera ċ-ċentru, daħlu 3,000 każ. Dawk it-3,000 każ qed isiru sewwa miċ-ċentru tal-arbitraġġ. Qed isiru b'mod solerti, trid tisma' n-nies li huma involuti fis-settur tal-inċidenti tat-traffiku. Isma' lill-operaturi li huma involuti f'das-settur u jgħidulek x'benefiċċji ħadu. Mhux biss, illum, ħadd ma semmiha, għandna t-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva, anki dik kieku taf, Onorevoli Falzon, int ma kontx hawn, kif qalgħuli f'wiedi ruħi u ġismi biex għaddejtha minn ġodd il-Parlament u ma nafx x'ma akkużawniex fuqha, bħall-istess tal-Qorti tal-Familja. Qorti tal-familja tagħmel xogħol, xogħol impenjattiv tajjeb ħafna, dirett bil-ġudikanti, il-medjaturi, jagħmlu xogħol tajjeb kuljum hemmhekk. U hawnhekk le, is huma jagħmlu xogħol tajjeb. Hi l-istatistika li nittama li nkun nista' ngħidha l-qudiem hija pożittiva, tara impenn dirett ta' kuljum fiċ-ċirkostanzi li hemm bżonn. U hawnhekk qegħdin naraw l-ewwel punt li rrid nagħmel, illi illi din din is-sena qedna qed narsqu viċin il-11,000 kważi 12,000 każ ġdid illi qiegħed jiġi għad-dispożizzjoni għall-aċċess tal-pubbliku għall-ġustizzja. Fin-2003 konna qed nitkellmu fuq 5,800 każ ġdid. Jekk dan mhux pass 'il quddiem, ma nafx. Hu pass ta' fiduċja, pass ta' sistema illi qiegħda qiegħda tiffunzjona 'il quddiem. Irrid ngħid ukoll illi aħna għamilna diversi liġijiet għax issemma mill-Onorevoli José Herrera il-konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Kamra tal-Avukati fuq il-kwistjoni ta' tliet snin u ta' sena u nofs, iġifieri li jekk kawża tkun ilha tliet snin quddiem ġudikant partikolari u xi ħadd jixtieq illi jbiddel għax il-kawża qiegħda ddum, jista' jitlob il-Prim Imħallef direttament jew kawża li qiegħda s-sentenza u ilha tmintax-il xahar jista' jitlob il-Prim Mħallef u l-Prim Imħallef jibdel. U rrid ngħid li meta ġejt hawn, meta ġejt hawn l-irwiefen kollha qamu, kulħadd kien kontra tiegħi, Mr. Speaker, kulħadd kien kontra tiegħi, Alla jbierek illum hawn qbil. Mhux biss, meta jiena ressaqt l-abbozz oriġinali, jien ma għamiltix tmintax-il xahar, jien għamiltha sena. sena illi inti kawża tkun qed iddum jaqla jekk hux għamiltha sitt xhur, jaqla jekk kontx għamiltha sitt xhur. Però mbagħad meta ġejna fi stadju ta' kumitat, l-Oppożizzjoni qalet li mhux aħjar nagħmluha iktar twila, qed tagħmilha viċin wisq, agħmilha iktar twila. U tawwalniha, wasalna f'kompromess. Allu, u issa llum l-Onorevoli Lera jiġi hawn jgħidli għax twila wisq, ta' 18-il xahar tista' tkun iqsar. Għamilt dak li għedtuli intom, bi ftehim magħkom, u mbagħad tgħidli illi jitwal. Irrikonoxxi li dawn l-affarijiet kollha li għamilt ġos-sistema ġudizzjarja jiena għamilthom, batejthom, għalfejn biex inċaqlaq l-affarijiet 'il quddiem, fhimt? Fhimt li biex iċċaqlaq l-affarijiet trid ħafna kunsens, trid ħafna konvinzjoni. Fit-2005 għamilt White Paper lejn Ġustizzja Aħjar u Eħfef flimkien mal-Ministru ta' dak iż-żmien Tonio Borg. Ħafna mill-affarijiet li għamilt Ġew implimentati. Uħud minnhom ma ġewx implimentati, ma ma ġewx implimentati għax kien hemm ridwiefen kollha kontra tagħhom fuq il-kwistjoni tal-legal aid, fuq il-kwistjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, diversi punti oħrajn. Fortunatament illum qed nara li hemm ċaqliq il quddiem illi dawk l-ideat qed jiġu aċċettati. Però huwa proċess bil-mod il-mod. Però f'dana kollu irrid ngħid li ġol qorti hemm ċaqliq il quddiem u rrid ngħidha illi Qed naraw mill-istatistika li għandna ċaqliq ta' kawżi li qegħdin jinżlu taħt it-tliet snin li huma pendenti. U rrid ngħid li fil-kawżi pendenti ta' inqas minn erba' snin hemm tnaqqis ta' 35.2% fil-primawla tal-Qorti Ċivili 28.9 fil-Qorti tal-Maġistrati u 37 fil-mija fit-Tribunal għat-Talbiet iż-Żgħar. Dawn dawn juru li komplessivament meta taqbad il-tribunali kollha ġol-qorti hemm differenza ta' 29 fil-mija, kważi 30 fil-mija, ġifieri 30 fil-mija tal-każijiet li qegħdin il-qorti huma iktar żgħar. Naqsu fl-età. Irrid ngħid ukoll li din hija xejra pożittiva wkoll fil-Qorti Kostituzzjonali, fil-Qorti tal-Appelli Ċivili Superjuri, fejn għandna tnaqqis ta' 14.9 per cent fil-kawżi pendenti ta' taħt l-erba' snin u 88.6 per cent tal-kawżi pendenti ta' erba' snin u iktar. Irrid ngħid ukoll li ġew deċiżi kwantitajiet kbar ta' kawżi barra il-kawżi qed idumu mhux qed jinqataw, qed jinqataw diversi kawżi. F'tliet snin kellna 15,000 kawża li ġew maqtuha. Dan apparti li fi tliet snin daħlu 13,750 ittri uffiċjali għal debitu taħt l-Artiklu 166A, 713-il ittra uffiċjali fuq il-kambjali, jiġifieri meta taqgħadhom dawn kollha ara x'figura qegħdin insemmu. Dan apparti li fiċ-ċentru tal-arbitraġġ kif semmejt Daħlu 3,000 kawża minn meta daħal fis-seħħ u llum illum hemm biss 25 percent tagħhom li huma li huma pendenti. Irrid ngħid ukoll anki l-kawżi li huma pendenti l-qorti naqsu. Fit-2001 kellna 16,747. Illum dan niżel għal 11,000. Dan huwa kollu dovut għal diversi għal diversità, pereżempju l-Qorti tal-Appell Superjuri li minn 1050 kawża li kellha illum qiegħda taħt is-600 waħda. L-appelli inferjuri minn 419 kważi 20 illum qiegħda taħt il-160. Il-primawla tal-Qorti Ċivili li wkoll reġgħet naqset. Dawn huwa kollha punti pożittivi li ma joħorġux barra fil-pubbliku anke rigward il-Qorti Kriminali. Irrid insellem li diversi maġistrati jagħmlu xogħol impenjattiv. Mela, ma jagħmlux jew nagħti nagħti ħajr jiena lill-ġudikanti kollha. Nemmen illi bil-kelma tajba wieħed jasal, nemmen li bil-kelma tajba wieħed jasal biex iħajjar in-nies biex jaħdmu iktar. U wieħed jipprova jiskopri x'inhu l-problemi. Ejn neħdu l-każ ta' Għawdex. Għawdex għandek żewġ maġistrat l kellna l-maġistrat Tonio Ellul u l-maġistrat Paolo Koppini, sanna l-maġistrat Paolo Koppini u l-maġistrat Ġosett Demikoli. Dawn qed jagħmlu xogħol kbir ġol-Qorti t'Għawdex. Naqqsu b'mod qawwi l-backlog ta' kawżi li għandna Għawdex. Għal diversi, għal diversi raġunijiet, għal diversi tibdiliet għax ħadna ittieħdet id-deċiżjoni illi jkun hemm ġudikant ieħor disentu Għawdex illi jagħmel il-kawżi ċivili. X'fiha? Dawn huma affarijiet li jaħdmu fil-Qorti Kriminali, rrid ngħid. Illi rajna wkoll dis-sena 17.4 per cent ta' kawżi ġodda introdotti, jiġifieri l-Korp tal-Pulizija ressaq quddiem il-Qorti 17.4 ta' kawżi ġodda. Il-kumpilazzjonijiet, kellna sal-aħħar ta' Ottubru 1,314 il-każ ġdid, li huwa 15.3 fil-mija aktar minn dak li kellna Fil-kawżi sommarji kien hemm tnaqqis, terġa', ta' 31.8 per cent ta' kawżi introdotti, però fid-distrett kellna żieda, 19.6 per cent. Allura, meta tara dal-figuri u mbagħad issib li l-Qorti Kriminali t'isfel, il-kawżi deċiżi żdiedu. Żdiedu bl-11 per cent u l-kumparazzjonijiet żdiedu 31.1% u l-kawżi sommarji żdiedu bi 12%. Jiġifieri dawn huwa kollha figuri statistika anke l-qorti tal-familja fis-sede kriminali tagħha. Il-qorti tal-familja fis-sede kriminali tagħha nagħti ħajr il-kawżi naqsu b'76.1% f'tul tul din is-sena Rajna żieda fil-kawżi introdotti f'din l-għamla. L-aħħar żewġ minuti. Mela, ħanajt dejt l-aħħar ħaġa. Ġol qorti, ġol qorti, irrid inneħħi ftit misconception illi il-gvern ma jinvestix, il-gvern jistiq jinvesti iktar. Però ħanajt biss, dak li ġej, eh, dak li ġej. Mela, irrid infakkar li preżentement qegħdin inkomplu nibnu il-bini ta' wara l-qorti fejn il-ġudikatura ser ikollha uffiċini ferm aqwa milli għandha. Di major, di major kbira, Mr. Speaker. Hawn diġà nfaqna 600,000 euro u dis-sena ħanerġgħu nofqu 800,000 euro. Jekk ir-ritmu jibqa' jinżamm sal-aħħar ta' dis-sena, il-post ikun lest. Irrid ukoll ngħid li minkejja l-budget li kellna, il-Ministeru tal-Finanzi approva matul is-sena żidiet. Approva 700,000 euro oħra f'pagi. 208 elf ewro oħra fl-operat u l-manutenzjoni, 262 elf oħra għal proġetti ġodda, 223 ukoll għal programmi u inizjattivi. Dan apparti, din is-sena kellna żieda ta' 100,000 fuq il-budget f'construction and improvement works. U allura, u allura, meta tara x-xogħol li sar is-sena l-oħra, all right, il-lifts, il-luggage and x-ray machine, il-metal detectors, il-recording, il-refurbishment li sar. Umbat għamilna data center. Għamilna data center, data center ieħor biex ikollna moħħna mistrieħ minn dak li jkollna u anki t-teknoloġija moderna bqajna wkoll nimxu 'l quddiem fl-investimenti tal-UPS, SMP cars u għandna wkoll proġett finanzjat ukoll mill-Unjoni Ewropea. Mhux biss anki staff daħħalna ġol-Qorti. Staff, għad daħħalna 20 skriban, tliet avukati tat-tfal, għaxar deputati reġistraturi, erba' assistenti ġudizzjarji. Dan ix-xogħol jsir kontinwament ġewwa ġewwa eh, il-qorti. U rrid ngħid ukoll, eh, dew oħra, ta' matul is-sajf fuq id-divorzju, maħniex preparati, maħniex preparati, għajġu n-nies għad-divorzju ma jsibux il-qorti preparata. Il-avukat Deborah Xkembri dil-ġimgħa tat risposta għal kulħadd. Hi qalet le, il-Qorti tal-Familja qed tindirizza sewwa l-affarijiet, qed tagħmel l-affarijiet b'veloċità u qed taqtagħhom tajjeb. Dal-għaġeb kollu li sar min-naħa tal-Oppożizzjoni f'dan ix-xhur kien kollu smoke. Colorem abens, sustanza nullam. Din hi din hi din hi ħafna ħafna duħħan. Il-periti ħafna duħħan imma ma ġar xejn. U anke meta tarahom il-kawżi diġà qatgħu, diġà huma lesti, Diġà hawn marru barra mit-tieqa, jiġifieri da x'inhu da diskors kollu vojt li sar le għax huma ma riedu jiena ktibt artiklu fuqha ovvjament ġiet ġie injorat eh, kompletament eh, illi fih spjegajt, spjegajt il-għala għax kien jidher ċar li l-kawżi tal-annullament naqsu drastikament, naqsu 72% barra minn da mill-analiżi li nagħmlu kull ġimgħa fil-bidu kont nagħmlu kull jum, illum nagħmlu kull ġimgħa, jidher ċar illi l-maġġoranza tal-kawżi huma bejn koppja li qed jaqblu li jitolbu d-digriet ta' divorzju jew persuna u oħra ma tkunx qiegħda tiffirma fejn hemm l-erba' snin li jagħmlu erba' snin separati. F'dal-mument, il-każ wieħed biss jew tnejn wieħed huma verament ġodda u ta' divorzju. Jiġifieri każ sħiħ mill-Oppożizzjoni il-pajjiż kollu kważi qed jikpi qatta' xagħru, jibża' illi l-kawżi ta' divorzju kar mifsud bonniċi li kien kontra il-divorzju qed jagħmel ħiltu kollha biex iżomm il-kawżi ta' divorzju miżir. U mbagħad ir-realtà hi propja l-kontra, però dezz propaganda. Jiena ma nemminx bil-propaganda, Mr. Speaker, jiena nemmen bil-fatti. U l-lum fil-ħin li kelli għad dispożizzjoni ipprovajt nagħti kemm jista' jkun fatti. Ovvjament, għalkemm għalkemm weġibt ċerti affarijiet, però bl-ebda mod qed ngħid li qed ninjora d-diversi punti li qajmu minn nies oħrajn u jkolli wkoll opportunità iktar il quddiem inwieġeb partikolarment fuq civil protection li ħadd pjaċir li l-kollega apprezza x-xogħol li għamilna taf li kien hemm żieda wkoll fil-budget dis-sena fuq civil protection. Altru ġifieri, altru l-Ministru, altru altru l-Ministru milli ma jaħdimx. Grazzi, Onorevoli Ministru, għall-intervent tiegħek.